Amabi eragile desberdinek hartzen dute parte proiektuan horietan biarritze doniban eloitzune eta endaiako herriko etxeak, ego lapurdiko herri elkargoa, kontseilu nagusiak, ipuzkoako diputazioa edo nafarroako gobernuak. Berrunta berrogoi kilometro izanen ditu orotara ibilbideak eta parte bat jadanik egina izanik ere, beste batzu eraiki edo egokitu behar dituzte, ororen buru, baiona, donostia eta iruña arteko bidea osoki txirrindula egiteko aukera izan dadin. Proiektuaren helburua zehazten digu Manua Ierdi Nafarroako gobernuko presidente ordeak. Ni esango nuke agian ira, e, iraganean pentsatu dugu gehiago turismoan edo turismo bultzatzeko proiektuak egitean, baino kas honetan, naiz eta turismo baita ere noski izango da e, helburu bat eta saiatuko gara, ni uste baita ere mugikortasunaz ari gara hitz egiten, ez? Ari gara pentsatzen baita ere, ba, gure biztan le, gure, gure jendetaz, ez? Nola mugitzen dira, nola joten dira etxetik lanera, nola pasatzen dute bai, baita ere bere denbora librea, nola mugitzen dira leku batzuetatik bestera eta eta hau hori bultzatuko du. Proiektu hori nahi du bultzatu, hori nahi du indartu eta nahi du baita ere ni uste ba, bueno, eh, lagundu e, jendeari pentsatzea, ez nola mugitzen gara, soitura daukagu eta zeoiturak agian ba, aldatu behar dugu edo sartu behar dugu gure etorkizuna begira, ez? Txirrinda noski, ba, bueno, argi da, konparatzen baldin badugu kotxearekin, ba, ingurumen aldetik eta argi eta garbi deno dakigu ba zea dauka adibidez Nafarroan e, gure plan energetikoan ba helburu nagusia bezala jarri dugu ba pixkat e, konbustible fosilen daukagun dependentzia zu bakarri baita ere Gipuzko baita ere e, Frantzia ez denok ba jarri dugu helburu bezala pixkat hori jestea Badakigu gure energia gasto osoan garraioa euneko berrogeia dala momentu honetan eta pixkanaka pixkanaka ohitura berriak derrigorre sartu behar dugu, ez? Orduan guretzako kultura honetan sartzea eta baita ere turismoa izango dira bi helburu eh, nagusiak, ez? Behar bada eh, ondotik falta dena bizikleta edo txirrindulaz gain eh, garraio publikoa ere garatzea mugaz gaindi eta loturak azkarragoak izatea. Bai, bai badakizute e, Nafarroa konparatzen baldin badago Gipuzkoarekin edo hemen iparraldearekin ba, mm, e, nahiko ezberdina da, nahi dut esan, lurralde oso zabala, kilometro karratu asko, eta jende gutxiko, konparatzen baldin badezu, gipuzkukin edo, edo iparraldekin, ez? Or, eta beste alde batetik, konparatzen baldin badezu baita ere, zein da gure eskaintza, adibidez trenakein hitz egiten, Nafarroarena edo konparatzen baldin badezu Gipuzkoarena eta paraleltena beste baita ere mundu bada, ez? Gu daukagu bakarrik ezaguna da, bakarrik daukagu bide bat kastejo honetik Pamplona iruniaraino, iruniatik gero donostiraino, ba, legazpitik, goierritik, eta, eta bar, eta gaina bakarrik bide batekoa, trenaren bide batekoa leku askotik. Orduan, guretzako trenaren amaita ere, legealdi begira, ba, bueno, ba, estrategikoa da, baina beste modu batean, hor daukagu, ba, bueno, emerkantziaren garraioa daukagu, pertsonen garraioa hor, badaukago eta gaina, estatuaren kompetentzia da, Europa baita ere belarritik ari zaio, e, hartzen. Frantziari bezala, bueno, hor eztabaida interesante dago eta zabala. Marisol Garbendiazu Gipuzkoako diputazioan mugikortasuna arduratzen zira, zeintzu dira Gipuzkoan egin beharreko aldaketak? Bueno, ba, guretzat, e, eh, gubi alde ditugu proiektu partekatu honetan alde batetik, e, kilometro terdiko e, bidegorria egin behar dugu, e Irun eta Hondarribien artean eta beste zatia da bueno, ba, sensibilizazio eta konzientziazio kanpainak martxan jartzea. Eta hori ere e, izugarrizko importantea da guretzat. Gipuzkoan ba, badaukagu e, txirrindulariari, o txirrindulari kultura bat, ez da, e, nahiko sendoa, eta bueno, ba, guk egiten ari garen e, gauzak beste batzuekin partekatzea guretzat oso, oso polita eta oso, oso importantea da alde hori ere eh, landuko dugu proiektu honetan.